الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين طلاب العلم في هذه الجامعة الجامعة الحكومية جامعة أرض في هذه البلاد ndugu zangu wanafunzi wa chuo hiki cha ardhi wanafunzi waislamu ambao ametujumuisha Allah kwa pamoja katika musalla huu wa chuo hiki kwa lengo zuri lengo la kukumbushana sisi waislamu nafasi ya ilmu ya dini na tija yake fi dunya wal akhirah sidhani kwamba yuko muislamu haonelei hilo kwamba ilmu ya dini ina tija zaidi na ina manfaa zaidi tija yake na manufaa yake siyo ya muda fulani tu ya kitambo fulani kwamba ulisoma ukabobea ukaingia katika ajira ukafanya vizuri alafu ukifika umri fulani unaambiwa hapa basi yatosha kwa kushukuru ilmu ya dini haiko hivyo ilmu ya dini tija yake na manfaa yake sarmadi ni endelevu na ya milele itakusaidia katika maisha yako haya ya dunia itakusaidia ilmu ya dini katika maisha yako ya barzakhi kaburini itakusaidia kadhalika elimu ya dini katika maisha yako ya akhira kwa hiyo ilmu hii ya dini haifanani na ilmu yoyote ala al-itlaq kwa ujumla wake hakuna ilmu ambayo eti utaishindanisha na ilmu ya dini au ukaifanyia mukarana na uwiano na ilmu ya dini hakuna ilmu hiyo ilmu hii ya dini ni ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na hakuna jambo kubwa kama mja akamfahamu Mola wake hakuna ilmu nyingine inayomjulisha Allah kama ilmu ya dini ilmu ya dini ndiyo ilmu inayokufanya ukamtambua mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam hakuna ilmu nyingine ilmu ya dini ya Kiislamu ndiyo ambayo nitakujalia wewe ukazijua zile ibada ambazo wewe umeumbwa kwa ajili yake. Hakuna ilmu nyingine zaidi ya ilmu hii ya dini ya Kiislamu. Kwa hiyo ilmu ambayo inakufikisha kwa Allah, ilmu ambayo ni sababu ya kukuepusha na moto wa Jahannam, ilmu ambayo inakujalia kuwa ni sababu ya wewe kuvuka vyema katika sirati ilmu ambayo itawepesisha hisabu yako wewe siku ya kiyama kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu ambayo ni sababu ya wewe kunusurika katika shimo lako la kaburi lako pale unapoulizwa na wale malaika wawili Munkara wa Nakir wakiwa wamekukalisha kitako, ma ilmuka, wanakuuliza hivyo, ma ilmuka bihadha rajuli alladhi bu'itha fikum una ilmu gani wewe na huyu mtu aliyetumwa kwenu wamtambuaje katika ile maswali matatu suali hili litakuja ma ilmuka bihadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum ni ipi ilmu yako ikoje ilmu yako kuhusu huyu mtu ambaye ametumwa kwenu wamtambuaje alafu hutajiri jina lake inaangaliwa ilmu yako na maarifa yako فأما المؤمن أو الموقن أما ama mtu mwenye أو au yule mtu mwenye yaqini محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا wattaba'na huyo ni Muhammadi mtume wa Allah ametujia sisi bilbayinati walhuda ametujia na aya zilizokuwa waziwazi ametujia na uongofu na elimu yenye manufaa alhuda maana yake ni alilmu nafi' elimu yenye manufaa faamanna tukamwamini wa ajabna na tukamwitika wito wattabana na tukamfuata alafu kwa kuwa ana ilmu ana yaqin atarudia atasema huwa muhammadun huwa muhammadun huwa muhammadun huyo ni muhammadi huyo ni muhammadi huyo ni Muhammadi wale malaika watasema nam saliha pumzika kwa salama inamsalimisha ilmu hii mtu kwenye kaburi lake sasa uambiweje juu ya manfaa na tija ya ilmu ya dini ya Kiislamu uambiweje ili uelewe Ilmu hii ndiyo ilmu wanayozungumza ahlul ilmi kwamba min almahdi ila lahdi Hii haina ukomo, kwamba ah, mimi nimesoma, nimemaliza digrii yangu ya kwanza, mimi nimesoma, nimemaliza digrii yangu ya pili, nina masters, nina majisteri, nimesoma nina degree yangu ya tatu doktora nina phd hakuna elimu hii yasomwa kuanzia mtu yuko mchanga anabembezwa na wazazi wake kwenye pembea elimu hii inaisha anapoingizwa kwenye kaburi hakuna alim mmemjua na mmemsikia ambaye eti kwamba amemaliza vitabu vya ilmu ya dini na kwamba hasomi tena, hakuna huyu mtu. Narudia, hakuna alim mnemjua au mnemsikia mkubwa aliyesoma akawa amebobea, alafu eti akawa amefikia marhala basi tena yeye kusoma vitabu vya dini. Hakuna mwanawazuoni huyo hao kina al-allama al-fauzan hafidhahullahu ta'ala na wengine katika ahlul ilmi mnaosikia bado wanasoma bado wanasoma al-imamu al-albani rahimahullahu ta'ala alikuwa akisema nimedhihirikiwa mimi kwamba kila ninapojibidiisha katika kusoma ndivyo kila ninavyobainikiwa kwamba mimi ni jahil. Chukua hayo maneno, yapigie mstari mwekundu. Alimamu Al-Albani rahimahullah, na nyinyi mnamsikia Alimamu Al-Albani rahimahullah kwamba kila anapopekua vitabu, kila pale anaposoma, ndivyo kila anapobainikiwa kwamba yeye hajui kwa maana yale ayajuao ayajuayo mukabal mukabil na yale asiyoyajua asiyoyajua ni mengi kuliko anayojua wasadaqa Allah aliposema wama utitum min alilmi illa qalila hamkupewa katika ilmu ila mchache kabisa kwa hiyo ilmu ya dini kama alivyosema الإمام حافظ أحمد الحكم رحمه الله يزمونزي علم الدين أمبي حكونا كيتو وتكيبك نفس يعني حكونا حكونا والله العظيم وتكون وزيري ويكون علم الدين وزيري سيلو لوتكيتو بيلي علم الدين uchukue ubunge uweke mbele ya ilmu ya dini. Ubunge si lolote kitu mbele ya ilmu ya dini. Uchukue uinjinia, uhandisi uweke kwenye ilmu ya dini, si lolote kitu mbele ya ilmu ya dini. Chukua nafasi yoyote kubwa waliokuwa nayo watu, iweke mkabil na ilmu ya dini, si lolote kitu hilo mbele ya ilmu ya dini abadan na ndio maana hii ikawa ndio kazi ya mitume na wanabii na manabii wadhifa huu wa ilmu ya dini ukawa ni wadhifa wa mitume wa Allah na manabii Mtume Muhammad sallam hakuwa akifahamu mambo ya kilimwengu na haikuwa aibu kwake hakutumwa kwa mambo hayo yeye ndiye aliyoona watu wa Madina wakifanya taadili wanapandikiza miche juu ya miche akawakataza kwamba hebu acheni imee kawaida zikafisidika tende au zikapungua tende akauliza sababu akaambiwa ni yale maneno yako uliyotuambia kipindi kile kwenye utaalamu wetu wa kilimo akasema ala antum a'lamu biumuri dunyakum nyinyi ni wajuzi zaidi nyinyi ni wajuzi zaidi wa mambo yenu ya kidunia hakufahamu mambo ya kilimwengu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam muongo aniyesema ilmu ni moja muongo ilmu ni mbili ilmu ya dini na ilmu ya dunia ndio maana zikaja hadithi man yurid Allah bihi khairan yufaqihuhu fi din angesema wa dunya yeyote yule ambaye ametakiwa kheri na Allah basi Allah angempa ilmu ya dini huyo ndiye aliyetakiwa kheri na Allah na Allah pia ameigawa ilmu sehemu mbili akasema ya'lamuna dhahiran min alhayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun wanajua elimu za madhahari zao za kilimwengu lakini wao juu ya ilmu ya akhira wameghafilika aya katika suratu ar-rum kwa elimu hii hakuna chochote ambacho kinakaa nafasi yake wala kinakaa mbele yake naam anasemaje hafidh ahmad hakami anasema ya talib al-ilmi لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم ايوه من يكتفت علم يديني انا سيما لا تبغي به بدلا usiache hii ukachukua kingine badali yake usifanye hivyo ameacha kusoma dini amekwenda wapi amekwenda kusomea makenika ha hataki al-hafidh Ahmad al hakim hataki jambo hili anamuasa na kumnasihi kwamba usiache ukashika jingine ukaacha elimu ya dini la tabghi bihi badala kwa nini faqad dhafirta kwani kwa hakika wallahi umechukua fungu nono umechukua fungu nono umejinyakulia hazina wa rabbi llauhi walqalami na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 ay rabb wa madha aktub qala uktub maqadira kulli shay hatta qiyam as-sa'a cha kwanza alichokiumba Allah Allah aliumba kalamu akaiambia kalamu andika kalamu ikasema niandike nini Allah akaiambia kalamu andika makadiri ya kila kitu mpaka kiyama kisimame sasa hafidh al anaapa kwa Mola mwenye lauhi al anaapa kwa Mola mwenye hii kalamu kwamba wewe unayetafuta ilmu ya dini umejinyakulia hazina nono وقدس العلم اتكوز علم يدين واعرف قدر حرمته إليوى نفس ياك علم يدين كوني ممينو ياكو كوني ماتندو ياكو نالازم يامنا أداب والآداب فالتزم والآداب فالتزم واجهد بعزم قوي la imthinaa lahu, alafu toa juhudi yenye nguvu isiyokuwa na hali ya kukatika katika kwenye kutafuta ilmu ya dini. Lau ya'lamu almar'u qadara alilmi lam yanami, lau angelijua mtu nafasi ya ilmu ya dini asingelilala asingelilala. Unalalaje leo unajua nafasi hii ya ilmu ya dini? Nasemaje mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akizungumzia ilmu ya dini katika hadithi ya Abu Darda aliyopokea alimamu Muslim na pia imekuja mfano wake kutoka kwa Abu Huraira man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna yeyote atakayeshika njia atakayepita katika njia man salaka tariqan atakayepita njia ahlul ilm wanasema hakuizungumza njia gani hiyo maneno haya yamezungumzwa miaka elfu moja na mia nne na arobaini na kadhaa iliyokutanyika mtume amesema yeyote atakayepita njia njia gani hakuisema ili iingie njia ya anga iingie njia ya maji ya majini iingie njia ya nchi kavu waliopanda farasi waliopanda punda waliopanda ngamia watakaopanda maboti watakaopanda majahazi watakaopanda ndege watakaopanda magari moshi almuhim amepita kwenye njia njia hiyo huko endako yaltamisu fihi ilma anakwenda kutafuta ilmu na ilmu wanasema ahli ilmi ukisikia neno ilmu kwenye hadithi kanuni hiyo qaida ukisikia ilmu kwenye Qur'ani ukisikia ilmu katika hadithi ni ilmu ya dini chukua kanuni neno ilmu utakalolipata katika hadithi utakalolipata katika Qur'an ni ilmu ya dini na haikusudiwi ilmu nyingine ila itatajwa kwa kama alikusudia ilmu ya uh, uinjinia au uhandisi angesema ilmu alhandasa lazima iongezewe ikitajwa hivi ala al-itlaq kwa kuachiliwa bila ya kudhibitiwa ilmu ya nini hiyo ni ilmu ya dini ndivyo wanavyokuambia al ilm lafdhu al-ilm idha utliqa neno la ilmu likitajwa kwa itlaqi yani kwa kuachiwa pasina kuegemezwa ilmu ya ilmu hiyo ni ilmu ya dini ya Kiislamu elimu nyingine zikitajwa lazima zitegemezwa ilmu tibb elimu ya utabibu udaktari ilmu tibb ilmu handasa ilmu riyadhiyat yaltamisu fihi ilma anakwenda kutafuta ilmu kwa njia hiyo aliyopita manake elimu ya kisharia elimu ya amesema Allah elimu ya amesema mtume hii ndio elimu ya kisharia alilmu qala Allah qala rasuluhu elimu ni amesema Allah amesema mtume wake hiyo elimu قال الصحابة ليس بالتمويه نعم سمى صحابة ومتون إلي علم atapata nini huyo atakayepita kwenye njia hiyo kuelekea kwenye kutafuta ilmu ya dini atapata nini mtume mtume anasema sallallahu alaihi wasallam sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna Allah atamsahalishia huyo kwenye njia yake hiyo ya kwenda kutafuta ilmu atamsahalishia izalikane njia ya yeye kuelekea peponi kwa ilmu ya dini ni sababu ya kuingia peponi kisha akasema mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba yule ambaye anawafundisha watu ilmu yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fil ardh ataombewa msamaha anaombewa msamaha na viumbe vilivyoko mbinguni na viumbe vilivyoko ardhini nani mwenye ilmu aliyekwenda akaitafuta akaipata akakaa akawasomesha watu mwanadamu huyu ni makhluki anapatia na anakosea anaombewa msamaha na vilivyoko juu kwenye ulimwengu wa juu kwenye alalamu alulwi walalam assufli ulimwengu wa juu unamwombea msamaha na ulimwengu wa chini unamwombea msamaha kwenye riwaya anaombewa msamaha na kila kinachomulikwa na jua jua huviangazia vingapi mtume anasema hata alhitanu bilmaa mpaka samaki walioko ndani ya maji wanamwombea msamaha. Hii ni fadhila ya ilmu hii ya dini. Ukakaa ukajifunza kwa shida, kwa tabu, naam, ukaupiga moyo konde. Una masomo yako ya sekula huko, uko nayo, unapambana nayo, lakini ukasema naam, na hapa hapa pia nitasoma masomo yangu ya dini Allah subhanahu wa ta'ala ameleta neema kwamba watu vijana mmepata mahala hapa pa kumwabudu mahala hapa pa kumjua na kumsoma basi muitumie hii neema ya uwepo wa musalla huu katika chuo hiki huu musalla huu wa chuo hiki cha ardhi haukupatikana lele mama ni ndugu zenu walijitolea muhanga waliotangulia na kuna wengine walikaribia wafukuzwe chuo hawakujali lakini alhamdulillah thumma alhamdulillah Allah akaleta fathu ukapatikana huo msalla basi wewe kwako ni neema huo msalla neema hii kuna watu wamefanya atadhhiya wamejitolea muhanga soma masomo yako yaliyokuleta uelewe na usome vizuri na ufaulu lakini kadhalika itengee ilmu yako ya dini muda wako ikiwa alimamu al-Albani anasema kila anaposoma anaona wewe ni jahil utasemaje wewe Sheikh al-Albani ambaye nadra kuikuta hadithi utaisoma kwenye kitabu alafu chini kusiwe na komenti zake تيسوف حديث شين تأمبيوا وصححه الألبان وتيسوف حديث شين كوني كوني حاشية يتأمبيوا وحسنه الألبان بجميع طرقه وتيسوف حديث شين تأمبيوا وضعفه الألبان في ضعيف الجامع هو anasema kwamba kila anavyosoma na kupekua anabainikiwa kwamba yeye ni mjinga haelewi vipi wewe vipi mimi kwa tutumie fursa hii na imani kwamba kuna durusi hapa bila shaka zinaendeshwa aibu kwamba chuo kimebeba vijana wa Kiislamu tele lakini wanaopatikana vijana wa Kiislamu kuja kusoma dini yao kuja kumjua Mola wao naam kwa muda ambao kwamba ni muda mchache mdogo hakuna ambaye atakaa hapa miaka sita sidhani wewe umetumia miaka mingapi kwenye kusoma sekula yako umetumia miaka mingapi mpaka umefika hapa miaka mingapi kwenye elimu ya msingi miaka mingapi kwenye o level yako miaka mingapi kwenye a level na hapo unakaa miaka mingapi jumlisha miaka hiyo je umempa fursa hiyo Allah kwamba angalau nusu ya miaka hiyo uisome dini ukitoka hapo utakwenda wapi utakwenda kusoma dini la hasha illa man Allah basi angalau kwenye uwepo wako wa kusoma ilmu yako hii ya juu utoe kijimuda, na imani hakitokuwa sawa na masomo yako hayo mengine, kwa sababu hatofautiani Waislamu kwamba ilmu ya dini ndiyo iliyopasa ipewe kipaumbele kikubwa kuliko ilmu yote kuliko ilmu yoyote. Haya, limeshindikana hilo je ilmu ya dini tumeipa angalau nusu ya umuhimu wa masomo yetu mengine kwamba tumeweka nusu kwa nusu pia hilo halipo hilo pia halipo bali hii ilmu ya dini ya kumjua Allah hii ilmu ya dini ya kumjua mtume sallallahu alaihi wasallam hii ilmu ya dini ya kuzijua ibada zako zinazokukabili hii itakiwa ipewe kipaumbele kikubwa limeshakosekana hilo namba mbili basi angalau iwe sawa juhudi unayoitoa kwenye ilmu yako ya sekula iwe sawa juhudi hiyo hiyo kwenye ilmu hii hilo pia halipo basi toa sehemu ya muda wako na wengine wengi wameshikwa hadithi ya Anas ibn Malik imetaja alimamu imam Ibn Majah talabu al-ilmi faridatun ala kulli muslim kutafuta elimu sisi tumesema kanuni nasema neno ilmu likija bila ya kuegemezwa ilmu gani ni elimu ya dini talabul ilmi faridatun ala kulli muslim maanake kutafuta ilmu ya dini ni faradhi ya lazima kwa kila muislamu